بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد جاء مسألي بهش اشاره شد كمؤلف من قياد وقتی که یه کسی را دعوت به توحید میدی میگوید که من به ذات ملائکه که توسل نمیجویم من که به ذات عیسی توسل نمیجویم من به ذات ولی که متوسل نمیجویم من به دعاش به شفاعتش توسل میجویم اینجا مسئله است چند تا مسئله هست یکی از اون مسائل عدم تفصیل در مسائل توحید عدم پرداختن به مسائل توحید ما را در اشتباه و شبه میندازه عدم تفصیل یه چیزی را ما به طور مجمل بدونیم یه, چیزی به طور مفصل مجملا توحید یعنی پرستی که اینجا گفت مفصلا به طور تفصیل چه چیز این توحید را نقض میکنه خدا با کسی شوخی, شوخی نداره لئن اشرکت لیحبطن عملک شوخی نداره چه پیامبر خدا چه غیر خدا شرک وردی ای محمد صلی الله علیه و سلم فرقی نمیکنه بین تو و غیر تو هر کسی شرک ورد عملش محبت نابود میشه حالا شاء دوباره خواهد آمد بعد انواع شرک رو بدونیم اون شرکی که سبب میشه گناهان ما بخشیده نمیشه ما را خداوند خالد مخلد بکنه در جهنم باید بدونی به طور تفصیل رسول الله صلی الله علیه و تک انواع شرک را بیان کرد قسم به غیر خدا نز ذبح تمائم همه اینها را گفته تمامی اینها در شرع خدا اومده به طور تفصیل باید طالب علم با تفصیل بدونه و بین اینها فرق بذاره چه موقع این فعل من را در شرک اکبر میندازه و چه موقع مرا در شرک اصغر میندازه من مثال به میزنم دعای غیر خدا صدا زدن غیر خدا مرده را شخصی صدا بزنه اون میت اون بود هر کسی میخواد باشه شرکش اکبره این نوع توسل چیه نزد اهل سنت چنانچه ما داشتیم از امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک و امام احمد حنبل به اتفاق ائمه این شرک اکبره در تمامی مذاهب بدون استثنا همشون شرکشون اکبره میمونه بعضی از مسائلی که شاید یک اختلافی را توش ببینیم مثل توسل به جاه به مقام به حق به حق پیامبر به جاه پیامبر صلی این نوع توسل روایت شده از بعضی از ائمه مثل امام احمد که اجازه داده راه داده گفته مشکلی نیست ولی جمهور ائمه اون چیزی که عمل اتباع امام احمد روش هست زمین قدامه و غیر گفتن این نوع توسل شرک اصغره و حرامه حرامه توسل به جاه کسی حق کسی طالب علمی رو بدونه این نوع توسل توسل بدعی هست چرا بدعته هم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعذن به الله میگه نمیگیم دعا عبادته میگه نمیگیم دعا توقیفیه میگه اون صحابی که رسول الله بهش یاد داد که وقتی که میخوای بخوابی دستت رو زیر سرت بذار بگو بسم الله ربی وضعت جنبی میگه نگفت تو ضمن اون دعا و به رسولك الذي ارسلت و گفت به الذي ارسلت پیامبری که فرستادی رسولی که فرستادی معنا یکیه ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شنید این لفظ را اون صحابی عوض کرده جای گزینش، اون معادلش را آورده گفت که نه من به یاد دادم که بگی اون خب، ازکار توقیفیه حق نداریم در از خدا نه تبدیل نه تغییر نه اضافه ایجاد کنیم ذکر بعد از نماز 33 بار سبحان الله اگر گفتی 50 بار تو مبتدعی بدعت آوردی نوآوری آوردی از توقیفیه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين دين دين ماسين وموزين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع میکنید پیروی صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم نماز مثل ما بخورید تتوخفية جاي نداري که رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق قرآن وبحق خدش وبحق موسى جاء بجاه مقام خدش توسل جایی نداریم پس این نوع توسل میشه توسل بدعی توسل بدعی شرک اکبر نیست چون کسی واسطه نیست اینجا کسی واسطه نیست به حق پیامبری از پیامبران خدا داریم از خدا میخواییم مستقیما واسطه قرار ندادیم بخاطر همین شرک اکبر نیست باید بدونیم بین توسلها فرق بندازیم هر توسلی شرک اکبر نیست یه جا توسل با دعا و صدا زدن مرده هست واسطه قرار دادن مثل عمل مشرکی ما نعبدهم الا لیقربونا تقربه یک کسی واسطه میشه یه جایی نه به خود خدا داریم متوسل میشیم با حق یک مخلوقی از مخلوقاتش که این نیاز به دلیل داره از شعر که دلیلی از قرآن و سنت روش داشته باشیم اگر داشتیم میگیم رو سر و چشم اگر نداشته باشیم میگیم نه توقف چرا چون اضافه در دین تقبل بر خدا هست قل انما حرم ربی الفواحش تا آخرش تقول علی الله ما لا تعلم تقبل بر خداوند خداوند پیامبر را برای تشریع و دین آورد دین را برای ما بیاموزه این چنین ما را آموزش نداده در آموزه های رسول الله صلی الله علیه توسل به جاه نیست به مقام نیست ما لیس علیه امر نفوه. رد علیه امرنا امر رسول الله صلی الله علیه و دین تشریع اسلام رسول الله چنین چیزی نیست پس مردوده ولیس علیه امرنا فهو رد این امر مردوده حالا میخواد هر کسی از ائمه فتواش بده مادامی که دلیلی از قرآن و سنت روش نیست ما میگیم مردوده حالا اون چیزی که من اینجا شاهد بود بحثش اینجا بیان کردم اینی که ما بدونیم تشخیص بدیم که کجا اون عمل تقربه و کجا تقرب نیست کجا تقرب به خود و خداست کجا تقرب به مرده هست یا به ملائکه هست یا به انبیا هست ما اون چیزی که الان جز شرکیات میشموریم تقرب به خود مرده هست یا خود پیامبر یا خود ذات اون ملائکه هست مسئله که اینجا مهمه در بحث تقرب که اینجا به عنوان یک اصل بیان میکنه وقتی که ما یک قبوری یک کسی که در مرده اعتقاد داره دعوتش میدیم به ما چی به ما چی میگه میگه اونا صالح بودن اونا پاک بودن اونا طاهر بودن اونا مستجاب الدعوه بودن همین میگن یا نمیگن مستجاب الدعوه بودن خب اینجا الان در مقدمه این کتاب امام محمد وهاب اصولی را اول مقدمه شینی میکنه اصولی را که باید طالب علم بدونه که در این حفره در این منجلاق و باطلاق شبه نیفته اصل را بیان میکنه و بعد شبهه را مطرح میکنه و به شبهه پاسخ میده اصل را بیان میکنه با ذکر ملائکه میگه اونها وقتی که دعوتشون بدی میگن من نريد منهم التقرب الى الله تعالى و نريد شفاعتهم عند مثل الملائکه و عیسی و مریم و اناس غیرهم من الصالحین اشخاص صالح ما به اونها تقرب میجوین. فبعث الله تعالی محمد صلی الله علیه و سلم اینجا به عنوان اصل در شبهه اونها که اونها اولیا را صالح میدونستن مستجاب دعوه قبل از اینکه به صالحین بره اول ملائکه رو ورد میگه شما قبول دارید به عنوان اصل که ملائکه صالحن لا یعصون الله ما امرهم لا یعصون عصیان نمیکنن صالحن ملائکه کسی شک داره کسی شک داره صالحن کسی شک داره پاکن نه ملائکه پاک ملائکه صالح کسانی هم در زمان ابراهیم علیه السلام ملائکه پرست بودن بهشون میگفتن اصحاب الهیاکل و هیولات یک هیاکل داره یک هیولات داره برج پرستان بهشون میگفتن اصحاب ابراج ستاره پرستان گار رو میان فلما افلت قالت قال لا احب الافل خورشید رو اول گفت بعد ستاره و بعد ما ستاره رو میبرسن چه اعتقاد داشتن اونها اعتقاد داشتن که خداوند باری تعالی جل جلاله ملائکه روحانیات حیاکر را در اون حیولات که ستارگانن حل ساخته و خلق و ایجاد را به اونها واگذار کرده و اون ستارگان بعضی هاشون میگفتن روحی خدایی که ملائکه در اونها دمیده شده و بعضی ها گفتن روح خود خدا در اونها دمیده شده ارواح خدایی در اون ستارگان حل شده و خالق هر تن ما هر شخص ما یک ستاره است قدیما میگفتن برو نگاه ستاره چیه هر کسی برای خوشی یک ستاره انتخاب میکرد این از افعال جاهلیت و مشرکین قوم ابراهیمه اعتقاد در ملائکه در ارواح سبب شد اونها در شرک اکبر و در مرد و بود و فرشت پرستی و صالح پرستی و پیامبر پرستی بیفتن اعتقاد در اون روحانیات در اون ارواح که در امت اسلام هم هست کسانی که مثل منصور حلاج ادعا کردن که روح خدایی نه روح فرشتگان روح خدا در اونها حل شده سبحان الله وقتی که خدا میگه حجت اونها داهره هست پوچ شبهشون یعنی این یک کم اطلاع یک کم نگرش بر قرآن و سنت این شبهه پوچه کم نظر یک کم دیدگاه چشم باز کن ای مؤمن ای مسلمان ای, ای کسی که به پیامبرت قبول داری صلی الله علیه و سلم مگر رسول خدا سازا در احادیث متعددی نگفتن روح مؤمن کشیده میشه همچون آبی که کما یقطر الماء من فی حدیث برا ابن در مستند و محمد و سنن ابو داود با سند صحیح نیومده مگه همچون آب چکیده میشه بعد با کفن بهشتیان کفن میشه این روح خدا کفن میشه سپس اون روح به قبرش برگردانده میشه روح مؤمن روح کافر و فاسق و گناهکار همچون پنبه خیف از لابله خار کشیده میشه تیکی تیکی میشه و در کفن جهنمیان کفن میشه روح خداست کفن جهنمی میشه یکم عقل داشته باشیم شعور داشته باشیم روح خداست کفن میشه کفن جهنمی ارواح المؤمنین کطیر یعلق من شجر الجنه ارواح المؤمنین همچون پرندگان از میوه بهشتی میخوره روح خداست از بهش میخوره خدا محتاج غذاست قل هو الله احد الله الصمد خدا صمده محتاج غذا نیست یکم نگاه به قرآن به سنت شبه چی شد شبه شد پوچ شبه شد علکی ادعای منصور حلا شد کفر شد شرک شد الحاد شد زندقه شد نقض دین یکم کم علی البیضا لیلها که نهاره شب و روز مثل همه بیضا سنت نقی پاک قرآن و سنت ولی چی میخواد اطلاع دقت با یکمی دقت کفر و زندقه مشخص میشه و, و مؤمن میدونه که یقین با این شک و با این تردید و با این شبهه قابل قیاس نیست و مقابله نمی کنن ملائکه خداوند پرستیده می شدن شکی نیست پرستیده می شدن ملائکه هم بندگان مختار خدا همونطور که پیامبران خدا بندگان مختارن صالحن و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکتی هؤلاء اياكم كانوا يعبدون وقتی که همه حش میشن به ملائک خداوند میگوید اینها شما را میفرستیدن قالوا سبحانك پاک و منزهی پروردگارا انت ولینا ولی ما تو هستی اونهایی که اولیا غیر خدا قرار دادن ولیشون شده مرده ولیشون شده پیامبر ولیشون شده ملائکه ملائکه میگویم پروردگار ولی ما یکی هست و اونم کی خودت پروردگارا انت ولینا من دونهم ولی ما تو هستی پروردگارا بلکن یعنی ما فقط تو را میپرستیم اون کسانی که اولیا را میپرستن اونها پرست و یکتاپرست نیستن بلکن یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون اونها جن را میپرستیدن و اونها ایمان به جن داشتن برید شما در تفاصیل بخونید این آیه از سوره سبع آیه 41 و آیه صافات 58 و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون حالا اینجا جن به عنوان اون چیزی که پنهان ملائکه باشن یا میخواد جنیان باشن که پرستیده میشن نسبی گذاشتن به اونها گفتن که فرزندان خدا هستن دختران خدا هستن ملائکه منم بعد با این شبهه که دختران خدا هستن متوسل شدن بهشون یا میخواد اون جنیان باشن اون چیزی که مطرحه مهمه برای ما بدونیم کسانی ملائک پرست بودن این ملائک پرستان اونایی که میپرستیدنشون شبهشون چیه اینی که ما وقتی ملائک را صدا میزنیم دعامون استجابت میشود کسی با ما حرف میزند و پاسخ میدهد میومدن کنار درختی میگفتن ای جبرئیل ای میکائیل صدا میزدن بعد یک کسی از پشت درخت میگفت بله بله تو انشالله حامله میشوی فلان میشوی میمد حاجتشو میورد میخوام حامله بشم میگفت میشوی کسی صدا میزد ملائکه را صدا میزد جنی هم جواب میداد قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اونها جن پرست اکثرهم اکثرهم بی مؤمنون اونها اصلا که جنیا را میپرستیدند جن پرست بودن نه خدا پرست حالا الله بعدا به طور تفسیر خواهیم برداخت شبهشون بعدا خواهد اومد که میگن که ما میریم پای قبر فلانی حاجتمون برآورده شده و میشه نابیناس بینا شده فلج معلوله راه میره الله بعدا بهش بطور مفصل خواهیم برداخت چرا خدا خداوند این سنت رو گذاشته چرا بس دعاشون استجابت میشه چرا فلان نابینا رفته پای قبر فلانی بینا شده چرا اگر شرک که خدا نباید بذاره که اون شخص بینا بشه که مردم گمراه بشه این شبه است شبهه باید پاسخ داده بشه مؤمن باید بدونه که شیطان بر سر راه ها چنانچه رسول خطی را میکشه بعد دور بر اون راه خطایی میکشه میگه شیطان بر سر هر راه نشسته لا احتنکن ذریته الا قلیلا الا عبادك الا عباد الله المخلصين لا احتنکن شیطان نشسته بر سر اینکه ما را گمراه بکنه تا جایی که توانش میرسه به هر راهی شبهش اینه که من ملائکه را صدا زدم حالا صدای شدیده در صورتی که ملائکه نبودن که پاسخ میدادن اون جنی بود که پاسخشو میداد اون جن بود که حاجتشو برآورده میکرد اون جن بود که نابیناشو بینا میکرد چطور خدا قدرتش بهش داده خیلی از مریضا را علاج میکنن درمان میکنن جنیان بله میکنن برای چی برای اینکه مسلمانان و مؤمنین از راه خدا خارج بشن و بندگان خدا را برسن همونطور که این آیه در شعن ملائکه هست در شعن عیسی و مادرش مریم هم داریم و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله آیا تو گفتی ای عیسی ای مریم که ما را خدایانی قرار بدید معبودانی قرار بدید که پرستیده بشیم به غیر از خداوند آیا شما گفتید قال سبحانک ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق عیسی علیه السلام میگه ما سخنی ناحق و ناروا نگفتیم این حرفا یعنی ما نزدیم که ما را بپرستن مادرم را بپرستن عیسی میگه به عنوان مبلغ مبلغ دین خدا من این چنین حرفی را نزدم پروردگارا من بری هستم اون آیی که عیسی را صدا میزنن فریاد میزنن دعا میکنن طلب و استغاثه میکنن اونها عیسی را دارن میپرستن و اونها عیسی علیه السلام از اونها براعت میگیره در روز قیامت قال سبحانك همون حرفی که ملائکه زدن جا گفتن قالوا سبحانك اینجا میگه قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت اگر گفته باشم که خدایا میدونی تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب از نفس من میدونی از غیب میدونی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان عبود الله ربي و من به اونها جز این که بگم تو فقط به یکتایی بپرستن یکتا پرست بشن جز این چیزی به اونها نگفتم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم گواه بودم بر اونها فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اینجا بحث براءت عیسی علیه السلام براءت عیسی علیه السلام از قوم نصارا از اون کسانی که اومدن گفتن عیسی فرزند خداست عیسی پاک ما ناپاکیم و متوسل به عیسی شدن علیه السلام خب اینجا معلف اول گفت ملائکه بعد گفت عیسی بعد گفت مریم بعد گفت اناس صالحین مردمی صالح به ترتیب بود اصل توسل به ملائکه الان درسته درست نیست با توجه به آیه‌ای که گفته شد توسل به ملائکه درسته نه توسل به عیسی درسته نه چرا درست نیست چون عیسی علیه السلام روز قیامت براعت میجویه توسل به ابراهیم علیه السلام درسته که درست نیست ان ابراهیم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اشتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين مشرکینی که رسول الله صلی الله علیه و شد میگفتن ما تابع دین ابراهیمیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهشون بهشون میگه میگه ای محمد برو بهشون بگو منم که تابع دین ابراهیمم دین ابراهیم یک تاپرستی و خداپرستی بود ابراهیم هیچ وقت مشرک نبود حنیف بود مائل از مشرکین بود دین ابراهیم این نبود اون خدایی که ابراهیم میپرسته ما میپرستیم وقتی که به اون فلانی یک شخصی میگی میگه یا امام فلان یا ولی فلان استغاثه میجویی دیگه سعادت میجویی دیگه یا یا استغاثه است میگه ای پیغمبر یا پیغمبر خدا یا عمر ابن خطاب چه میخواد عمر ابن خطاب باشه او بدر صدیق باشه یا رسول الله صلی الله علیه و باشه ای رسول خدا بگه بلند بشه بگه یا رسول خدا این یا یا یا استعانت چون رسول غایبه این یا این توسل این استعانت چیه شرک اکبره چرا شرک اکبره چرا این استعانت این یا این استعانت چون غائبه چون داریم صداش میزنیم غایب و صداش میزنیم میگیم ای فلانی خب حالا قبل از اینکه ما به این شبه پاسخ بدیم سوال محمد صلی الله علیه و سلم زنده بود وقتی که بلند میشدن میگفت یا محمد مینشست میگفت فلان به خودش استعانت میجست میگفت ای محمد محمد صلی الله علیه و سلم به کی استعانت میجست خداوند یکتا غذا میخورد میگفت بسم الله نمیگفت به اسم خودم نمیگفت به اسم نوح بن ابراهیم تمامی انبیای خداوند اصل رو بگیرید این اصله اون خدایی که محمد صلی الله علیه و سلم میپرستید اون خدایی که ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب الحسن ابن علی معاویه و حسین ابن علی اونها میپرد رضی الله عنهم اون خدایی که اونها میپرستیدن اون نحوی به اون نحوی که اونها پرستش خدا میکردن ما همونطوری خدا را میپرستیم اونطوری که اونها بودن ما اونطوری میشیم ما اونطوری میخوام بشیم اگر اونها اومدن پای قبر پیامبر گفتن ای پیامبر به دادمون برس اگر فاطمه زهرا رضی الله عنها اومده بر قبر سر پیامبر وقتی که با ابوبکر صدیق اختلاف شد در در ارث رسول الله صلی علیه و اگر اومده بود پای قبر رسول الله صلی الله علیه و توسل جسته بود و سر و چش ولی جست آیا زهرا جست یا علی ابن ابی طالب جست نجستن چون نجستن چون نیومدن چون تقاضا نکردن ما اون عمل رو انجام نمیدیم و اون توسل رو از شرکیات میشمریم اون وقتی که بیام بنده خدا رو واسطه قرار بدیم و بهش متوسل بشیم فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجدد, يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه لشيء ما لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما نواب کنیم إن دو تا مسألة اعتقاد تقرب إن جاء فبعث الله محمدا يجدد لهم دينهم ويخبرهم ان هذا تقرب والاعتقاد محض حق الله هم اعتقاد هم تقرب یک شخصی شاید متقرب نشه به پیامبر به ولی ولی اعتقادشو داره که پیامبر میتونه نفع برسونه اونم مشرکه یک شخصی انجام میده میگه من اعتقاد ندارم اونم مشرکه فرقی نمیکنه چه بخوای اعتقاد تنها داشته باشی انجام ندی مشرکی چه بخوای عمل مشرکی رو انجام بدی عمل مشرکی رو انجام بدی ولی میگی من اعتقاد ندارم مکره نیست مکره مسئله دی قلب مطمئن مکره نیست بخواد همینطوری هم خوب باشه هم سو باشه اینم جزء چیه جزء شرکیات انحرافات که ما باید باش بر ازش برحذر بیم و یخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله حق خداونده باید اعتقاد در خدا داشته باشیم و فقط به خداوند متقرب بشیم درست نیست به کسی غیر از خدا اعتقاد داشته باشیم و درست نیست به کسی غیر از خدا متقرب بشیم چون اگر شرک در اعمال اومد كل أعمال إنسان باطل مشان إن الله لا يغفر أن يشرك به ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشرك أي محمد أجل شرك وردي تو كسانك قبل از تو بودن وحی لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا با اعمال انسان نابود میشه أجل كسي حقيقة التوحيد را حقك لمال خداس به غیر خدا داد کل اعمالش نابود میشه و رسول الله صلی این حقوق را یاد میداد به اصحابش حدیث معاذ محمد وهاب در کتاب توحید اولین حدیث را میاره معاذ میگه بر سر پشت سر رسول الله بر سر اولاغ روی اولاغ می نشینه كنت رديف النبي صلى الله عليه حمار جسی بوده قال یا معاذ اتدري ما حق الله على العبيد تکرار کرد چند بار براش میدونی حق خدا چیه گفتم قلت الله و میگه سر سپس اولاغ جلو رفت پشت سرش سوار بوده. اتدری ما حق الله على العباد حق خدا را میدونی و حق العباد على الله و حق بندگان بر خدا فقلت الله و رسوله اعلم سپس رسول الله صدق خوش جواب قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فقط او را بپرستن و کسی شریک این معاذ دونست یا ندونست این کلام خدا محکم یا متشابه محکم جاهلانی پیدا میشن جهالی پیدا میشن میگن قرآن مفهومش واضح نیست قرآن تفسیر تفسیرش ذوالوجوهه معانی متعددی میده ان عبد الله و اجتنب طاغوت معانیش متعدده به نظر شما نه معناش واضحه ابو جهل خوب میدونست ابو لهب خوب میدونست ابو لهب میدونست انا عبد الله یعنی چی میدونست چون اطاعت نکرد چون اتمام حجت شد چون اقامت حجت بر وی شد و بیان محجت شد جزء ملعونین تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما تا آخر سوره تبتی که ما همه حفظیم چرا چون اتمام حجت چون فهمیده بود چون سخن خدا را در کرده بود شد اصحاب سعیر اصحاب جهنم اونهایی که میگن قرآن ذو الوجوهه قرآن معناش واضح نیست صحابه نفهمیدن اگر نفهمیدن اگر واضح نبود پس چرا ابو لهب و ابو جهل خداوند یا اینجا ابو لهب خداوند جز اصحاب سعیر و جهنمیان و خالدین مخلد در جهنم یاد میکنه اگر قرآن براشون واضح نبود نباید خداوند تبعیض قائل میشد و اینها را عذاب میداد و اینها را جز جهنمیان حساب میکرد بس خوب فهمیدن بس خوب معنای قرآن واضحه بس خوب اینجا معاذ فهمید که حق خدا چیه خوب فهمید ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا فهمیدن یشرکو به شیئا یعنی چی هیچ نوع شرکی به خدا نیارن چی میخواد بدعت چی میخواد معصیت چی میخواد شرک و کفر اکبر باشه هیچ نوع شرکی به خدا شریک قال رو هر به خدا حرف نزنن جز خدا را صدا نزنن خوب فهمیدن خوب معناش واضح بود براشون پس اونا فهمیدن و دعوت انبیا را فهمیدن و فهمیدن از این کلماتی که اینجا معلفه لا یصلح منه شیء لغیره لا لملك مقرب نه برای ملائکه از خدا یا پیامبری از خدا یا ولی از ولی از اولیای خدا و الا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الخالق وحده وانه لا يرزق الا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره اینجا دو تا مسئله یاد شد به عنوان اصل اولیش اینکه فکر نکنید مشرکین خدا پرست نبودن مشرکی صدقه نمیدادن نماز خوندن این اصل رو بگیرید اونها مشرک شدن با این وجود که خدا را میپرستیدن تواف میکردن حج میکردن روزه میگرفتن همونطور که ابوذر میگوید قبل از ایمانم به پیامبر سه سال نماز خوندم نماز میخوندن کنت اصلی ابوذر میگه نماز میخوندن احادیث هم زیاده در این باب نماز میخوندن این اصل فکر نکنید که اونا مشرک شدن عبادت کردن نه اونا عبادت داشتن ولی شریک در اون عبادت برای خدا بعضی از عبادت ها برای خدا قائل شدن این یک اصل دوم اینه که فکر نکنید اونها خدا را به عنوان خالق یکتا آفریدگار یکتا آفریننده یکتا قبول نداشتن اونها توحید خدا شناسی داشتن باور داشتن که خداوند یکتاست در آفرینش خداوند یکتاست در خلق و روزی رزاقه میگه اگر دلیل میخوای فرموده خداوند یک قل من یرزقکم من السماء والارض من يملك السمع والابصار ومن یخرج الحي من الميت ويخرج المیت من الحي کی هست که میمیاره کی زنده میکنه و من یدبر الامر فسیقولون الله فسیقولون کی کی میگوید کی ها؟ مشرکین مشرکین باور داشتن خداشناس بودن ابو جهل ابو لهب میدونستن و میگفتن اقرار میکردن که الله آفریدگار یکتاست رزاق یکتاست اعتقاد داشتن باور داشتن ولی این باور به درد خورد نه این باور به درد نخورد قل من الارض و من فیها قل بگو به آنها مالک آسمان ها و زمین کیه میگن آفریدگار قل من ما فی السماوات والارض فیقولون الله الله را به عنوان خالق و آفریننده قبول داشتن پس این آیات واضحه در اینکه اونها خدا را قبول داشتند ولی خدا پرست نبودن و کلمه توحید معنای شهادت اشهد ان لا اله الا الله را قبول نداشتن خدا را قبول داشتن ولی تا پرست نبودن خدا شناس بودن لا اله الا الله میگفتن کلمه ابراهیمی دعوت تمامی انبیا لا اله الا الله را میگفتن ولی معنای لا اله الا الله را نمیفهمیدن معنای لا اله الا الله را نمیفهمیدن چون اینجا شروع کرد دیگه اول از عبادت شروع کرد که معنای عبادت را بدون بدون که حق خداوند عبادت دعوت انبیا عبادت هدف از آفرینش من و شما عبادت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا هدف اینه اونها در این مشکل داشتن و خداوند برای این ما را آفریده اگر میخواهی معنای کلمه توحید را بفهمی لا اله الا الله بر بگرد به قرآن ما ارسلنا من که من رسول الا نوحی اليه انه لا اله الا انا فاعبدون گفت عبادت لا اله الا انا فعبدون. خداوند گفت در قرآن ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفي اثبات ان اعبدوا الله اثبات واجتنبوا الطاغوت نفي لا اله نفي الا الله اثبات ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتناب از كل طاغوت الا میخواد حاکم باشه ولی باشه ملائکه باشه هر کسی باشه این توحیده الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت باللدن حکیم خبير الا تعبدوا الا الله عبادت نکنید جز الله یکتا حالا برید شما به نصفیه به تفتازانی شرح تفتازانی برم برید به کتاب های شعره مراقی و غیرم کتاب هایی که شعره نوشتن متکلمین نوشتن کتاب های معتزله برید واحد في ذاته لا قسم له واحد في صفاته لا شبیه له واحد في افعاله لا شريك له خداوند یک تاس در ذات شریکی ندارد خداوند یک تاس در صفات شبیهی ندارد خداوند یکتاست در افعالش شریکی ندارد خداوند ذاتش یکتاست میدونیم خداوند صفاتش یکتاست میدونیم خداوند افعالش یکتاست میدونیم اینا همه شد حق خدا توحید دو تا قسم این که مشرکین هم قبول داشتن مشرکین هم قبول داشته خدا رازقه خدا مدبره خدا خالقه خب کجاست فعل بنده خدا را در افعال خودمون یکتا قرار بدیم یکتا پرستی کجاست خدا شناسیه این خداشناسیه خدا یکتاست در ذاتش خدا یکتاست در صفاتش خدا یکتاست در افعالش ما هم قبول داریم ابو جهل هم قبول داشت دعوت این نبود این به درد نمیخوره این ما را نجات نمیده اگر نجات میداد باید مشرکین نجات میافتن بس دعوت انبیا خدا پرستی بود یکتا پرستی بود و این معنای کلمه توحیده برخلاف اون چیزی که نحوی ها میگن لغوی ها میگن لا اله الا الله لا موجود الا الله موجودی نیست جز خداوند هر چی در وجود خداوند اون چیزی که جلال الدین رومی صاحب کتاب مسیح معنی میگه هر چیزی میبینی خداست یا اون چیزی که ابن عربی نکره نه اون ابن العربی معرفه که الف و لام داره بر سر عربیش که امامی از ائمه مالکی هست نه ابن عربی صوفی حلولی ملحد که حتی اشاعره حکم کفرشو دادن اون حلوله میگه حتی سگی که میبینی خدامه چون خدا منم و من خدام و خدام سگ و سگم خدا ملحده زندیقه اعتقاد داشت خدا در همه چیز حل شده روحش در همه چیز حل شده همه چیز را خدا میدونن هر عبادت رو تفریق میکردن جایز میدونستن همچنان هستن تو ترکیه بری چقدر از اونایی هستن که میگن نماز نماز لازم نیست که بخونیم روزی لازم نیست چرا میگه چون از ما ساقط شده چون ما ولی از اولیای خدایی اولیای خدا لا يعصون الله ما امرهم عصیان نمیکنن خدا نبودن اولیاء خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم افلا اكون عبدا شکورا شف ورم میکرد چه ولایتی چه حبی که نماز و طاعت درش نباشه چه اسلامی به درد نمیخوره این اسلام پس توحید کلمه توحید لا اله الا الله که انبیا فرستاده شدن این نیست که بشر قبول بکنه خدایی هست لا موجود الا الله خوارج اومدن گفتن تفسیر کلمه توحید لا اله حاکم الا الله معتزله و متکلمین گفتن لا خالق الا الله هر کسی به خودشون یه چیزی گفتن سبحان الله خب خدا بیای به کلام خدا قرآن قرآن رو تفسیر میکنه میگه خدا می اینجا نگفت الله تعبدوا الا الله خدا معبود جز او را نپرسید معبودی جز خدا نیست ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون يعبدون يدعون من دونه هو هر کسی جز خدا یدعون هر کسی جز خدا دعا میشه چیه باطله این اصل اصل محکمه دنبال مشتبهات نرو اشتباه نکن تو شبهات نرو این اصله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون هر دعایی هر کسی صدا زده میشه جز خدا چیه ما يدعون من دونه غیر از خدا چیه باطله بس خدا لا اله معبود به حقه لا معبود بحق إلا الله معبود بحق فريد آفریدگار یکتا خالق یکتا معبود یکتا معلوه قلبا محبوب قلبا نیست لا اله لا اله معبود لا معبود بحق الا الله این إيه معنى صحیح خوارج اومدن زاویه از زاویه عبودیت را گرفتن گفتن لا حاکم الا الله در کتابای بعضی از متأخرین مثل مودودی و سید قد از این نوع زیاد این نوع استدلال و این نوع تفسیر بر کلمه توحید این زاویه ناقص فردی از افراد عبودیت حاکم یکتا خداست ولی حاکم یکتا خداست حک کردن و حک دادن حق تشریع را خدا داره خدا هست که تشریع میکنه یکی از افراد عبودیت حکم تشریع حلال و حرام جزء بعض اجزای دیگرش نظره عبادت طاعت روزه است صدقه است اونها چی؟ اونها نه اونها نه هر کسی دوچار شرک در حاکمیت شد این مشرکه توسل میگه نه جز اصولشون هست حسن بنا میگه توسل جز مسائل فرعیه یعذر و بعضا فی مختلف فی به دیگه عوض بدین مسئله اختلافیه بعض از دادن کدوم توسل ائمه راه دادن بعضی ها توسل به جاه را گفتن این توسل بدعیه ولی توسل به ذات به زوات صالحین کی راه داده همه گفتن شرک اکبره همه این کتاب ها گفتن این ناکنید عدم درایت و دقت در کتاب های ائمه و در نصوص قرآن و سنت توسل یک امر اختلافی شد پیششون در صورتی که توسل به زوات صالحین شرک اکبر مخرج از مله است میگه نه مردم را رها بکنید به همدیگه عوض بدیم توی قضیه نه عذری نیست وظیفه انبیا این بوده که بیان مبارزه بکنن با شرکیات با بدعیات مبارزه بکنن دین انبیا این نبوده که به هم دیگه عوض بدین بله رحیم باشیم لطیف باشیم با مردم مهربان باشیم اینه این که چشم بپوشونیم از دعوت به سوی یک یکتاپرستی که دعوت انبیا بوده پس تفسیر کلمه توحید به حاکمیت ناقصه همونطور که تفسیر کلمه توحید به خالقیت و متفرد بودن خداوند به آفرینش ناقصه جزئی از اجزاء توحیده اصل توحید یک پرستیه خداپرستیه کسی بیاد حاکمیت خدا را قبول بکنه ولی عبودیت را قبول نداشته باشه این مشرکه ولی اگر نکنیم دلالت ها انواع داریم دلالت التزام داریم تزمون داریم تزمون داریم کسی اگر یک تا شد لازمش اینه که حاکمیت را قبول داره آفرینش را قبول داره منی که یک تا خدا را به عنوان آفریدگار یکتا و حاکم یکتا پذیرفتم ولی اون کسی که خدا را به عنوان حاکم و خالق پذیرفته ولی در عبودیت شریک به خدا قائل میشه این موحده نه این مشرکه این مشرکه مثل ابو جهل ابو لهب توحید آفرینش توحید در افعال خدا را قبول داشت ولی به دردش نخور اذا تحققت انهم مقرون بهذا وانهم لم يدخلهم في التوحید اگر قبول کردی باور کردی که این توحید اونها رو وارد اسلام نکرد الذي دعت الیه الرسل اون توحیدی که دعوت انبیا بوده و دعاهم الیه رسول الله صلی الله علیه و اون توحیدی که رسول دعوت بهش داده عرفت ان التوحید الذي جحدوه اون توحید که جحود کردن استکبار ازش ورزیدن هو توحید العباده توحید عبادت بود توحید افعال بندگان بود الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا إن شاء الله فاهم فهم قفت وقت أزان شد کنم سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده صلى الله محمد وعلى علی محمد